Eh, aktuāli, un tas ir eh, priesteri dzīve un kalpojums. Jā, tieši tā, atgriezami, atgriežamies pie šīs eh, tēmas un turpinam šo tēmu runāt par tām lietām, kas varbūt tās priesteri dzīvē ir saistošas, un šodien īpaši pievēršoties garīgajām prasībām priesteri dzīvē. Tā uzreiz, lai rastos priekšstats šīs garīgās uh, prasības uh, ir, piemēram, mēs paklausība, nabadzība, celibāts, un par to visu mēs tūdaļ arī lasīsim, bet rādījum arī klausītāji, ja tu vēlies iesaistīties šajā katehēzē un uh, uzdot jautājumus vai varbūt tās pastāstīt uh, kaut kādu savu pieredzi uh, attiecībā uz, uz šīm lietām, tad uh, pilnīgi noteikti to tu vari darīt, kā parasti zvanot vai sūtot īziņas, īziņu telefonu numurs 67272 Atgādināšu ir 266 77 272, bet zvaniem 679 691 31. Un uh, uzdodošos jautājumus jūs varbūt tās arī aktualizējiet uh, eh, konkrēto tematiku un palīdzat to arī labāk izprast un uh, risināt. Tā kā nebaidēties zvanīt vai sūtīt īziņas, uzdodot jautājumus. Bet eh, mēs eh, ķeramies klāt un eh, pārdomāsim par šo būtisko tēmu, bet pirms mēs risinām konkrētas lietas kā paklausību vai celibāta jautājumu un lasam un pārdomājam šo Vatikāna otrā koncila dokumenta, mm, kas ir dekrēts par priesteru kalpojumu un dzīvi, ehm, mm, piedāvātās atziņas šajos jautājumos vispirms gribas pievērsties arī uh, tādai lietai kā iekšējās un ārējās dzīves saskaņošana. Es domāju, ka um, arī šī ir um, problemātika, ar kuru saskaras daudz cilvēku, ne tikai priesteri galu galā. Um, mūsdienu tas straujais ritms, um, daudzās aktivitātes, kas bieži vien tiek pat pieprasītas no mums, vienlaikus būt dažādās uh, Eh, vietās, jomās, eh, lietās orientēties, spēt, eh, spēt nokomunicēt vai piedalīties un tā tālāk un tā joprojām. Tas, es domāju, ir daudz, kas ļoti tūs un pazīstams <clears throat> lielai daļai klausītāji, vai ne? Bet ar tādu pašu izaicinājumu saskaras arī priesteri uz to arī šeit tiek norādīts. Un kas tad šeit tiek teikts? Lasu. Eh, ar tik daudziem pienākumiem, kas ir jārisina, eh, bieži vien neatliekamas, neat, ne, neizpliek arī problēmas. Nereti eh, priesteriem un tāpat tās, ka daudziem cilvēkiem draud briesmas izšķīst savus, izšķiest savus spēkus dažādos virzienos, tā šeit tiek teikts. Uh, Eh, un tas attiec arī uz priestiriem, kuri ir tik daudz dažādu amatu pienākumus uzņēmušies vai kuriem ir uzticēts, jo ne jau vienmēr, eh, kā teikt, pilnīgi brīvi eh, izvēlas to samatu pienākumus, vai ne? bet kuriem ir tik daudz pienākumu, ka viņiem, priesteriem, var rasties nopietnas jautājums, kā saskaņot savu iekšējo dzīvi ar ārējo darbību. Uh, Un, lai panāktu šo dzīves vienotību ar to, vien, ka tiek ārēji sakārtotas pastorālās um, darba aktivitātes vai tikai ar dievbīgu vingrinājumu pildīšanu nepietiek, lai gan šie līdzekļi ir ļoti noderīgi, tā saka šis dokuments. Šādu vienotību priesteris var panākt sasniegt tikai, ja savā kalpojumā seko Kristus, sava kunga piemēram. Kristus uh, barība bija pildīt tēva gribu, kas Kristu bija sūtījis īstenot viņa darbu. Nu tālūk, ehm, tā, tā pavisam, ehm, kā teikt, ehm, vienkārši varbūt tās aprakstīts, bet eh, kaut kas man šķiet tik, nu vienlaikus arī būtisks tiek aprakstīts eh, par to, ka, nu jā, tajās daudzajās aktivitātēs un pienākumos, kas eh, ir jāveic, mēs varam izšķīst un, un līdz ar to pazaudēt varbūt tās arī kaut kādu tādu uh, spēju salāgot, saskaņot to iekšējo un ārējo dzīvi. Turklāt, lai to izdarītu, uz to tiek norādīts, uh, mēs bieži vien uh, domājam, ka uh, viss, kas ir vajadzīgs, ir tikai uh, Eh, labs menedžments, laika eh, un darbu menedžments un, un kaut kādas eh, garīgās mm, vai dievbībi, dievbības formas, kas var palīdzēt. Uz šeit tas tiek norādīts, lai arī tas viss ir ļoti labi un liederīgi, vai ne? Tomēr ar to vien var arī nepietikt, lai varētu šo iekšējo uh, nu, ir tādu, es pat teiktu, pārfrāzējot viengabalainību eh, saņemt. Un tā atbilde, kur slēpjas atslēga, varbūt tās uzreiz nebūtu nav tik eh, arī, nu, skaidra vai, vai eh, saprotama, kas tiek pateikts, bet principā tiek teikts, ka, ka priesteris var sasniegt šo viengabalainību, saskaņot tātad iekšējo un ārējo darbību, iekšējo dzīvi ar ārējo darbību, sekojot kristumu kunga piemēram, kas pildīja tēva eh, gribu. Eh, tātad eh, savā ziņā gribas teikt tā kā dieva gribas pildīšana un, un visas darbības pakārtošana šīs gribas pildīšanai. Un tas ir, es domāju, jau ļoti, ļoti tāds izaicinošs, izaicinoša tematika vai aspekts, kas ir dieva griba, kā to atrast, uh, Eh, kā to vislabāk īstenot un, un kā, protams, eh, tā, kad tu šķiet esi sapratis, aptvēris, nojaut par Dieva gribu, kā uh, to risināt, ņemot vērā, kad kā priesterim tev bieži vien būs priekšā uh, vairāki desmiti vai varbūt tās pat simti cilvēki un katram būs vēl savi priekšstati un, un, un visā tajā kalpojumā nepazust un, un, um, un tiešām izdzīvot un, un pildīt to, kas, kas tev ir uzticēts un kas ir tavos pienākumos. Uzreiz jāatzīst un jāsaka, mēs jau vakar par to pārdomājām, kad uh, Mm, trijos aspektos, jo īpaši izpaužas tas eh, priestirības aicinājums, un es domāju arī šajā gadījumā eh, šos iekšējās un ārējās dzīves pakārtošanu mēs nedrīkstam no, atraut no šiem trīs aspektiem, tātad Dieva vārda lasīšana, pārdomāšana, sludināšana, ehm, liturģiskais kalpojums, tātad sakramentāla, eh, kalpojums svētā mīsa, grāksūdes un citi sakramenti, un, protams, arī ehm, tātad Dieva uh, Eh, nu, uzticētās draudzes eh, vadītāja pienākumi un to saprotu vairāk kā kalpošanas tādu izpausmu, nevis varas uh, izpausmu. Nu jā, un, un šajos, šajās visās lietās tad arī um, aptvert, saprast un, un arī nu, atrast to um, nu, viengabalainību, savu viengabalainību, no kuras tad var arī atbilstoši kalpot. Uh, Pasaulē īstenot tēva gribu, tas ir e, aicinājums. Kristus darbojas ar savu kalpotāju starpniecību un tāpēc vienmēr paliek viņu dzīves vienotības princips un avots. Tātad uh, Kristus darbojas pasaulē, uh, Un ko mēs zinām? Mēs zinām jau no evaņģēlījiem, eh, kad viņš arī teica, ka um, ehm, viņš paliek ar mums jau uh, citādākā veidā varbūt tās, bet viņš paliek ar mums, vai ne? Svētais gars ir, eh, ir tas, kurš uh, ir nācis mūsu vidū un, un darbojas, bet tas notiek arī caur priesteru um, pienākumu pildīšanu, priesteru darbu um, veikšanu. Un šī vienotība um, ir, ir tas, kas to vienotība ar Kristu, ar svēto garu, ar Dievu, ir tas, kas tad arī eh, palīdzo uh, ehm, viengabalainību, kā es teicu, ehm, vienotību, to iekšējās un ārējās darbības eh, saskaņošanu tad arī panākt. Eh, šo dzīves vienotību sasniegs kopā ar Kristu, atklājot tēva gribu un sevi veltījot viņiem uzticētā ganāmpulka labā tā tiek teikts. Tātad, mm, protams, nepietiek tikai ar, ar eh, to, ka mēs esam divbīgi un labi un lūdzamies daudz un dikti un, un tā tālāk, bet ka mēs arī mūsu darbība ir vērsta uz uzticētās eh, kopienas, draudzes, eh, kā šeit tiek ganāmpulka, labumam, ka mēs darbojamies eh, šī, eh, šo, šī, šo cilvēku eh, labumam, pie kuriem esam sūtīti. Un tas, manuprāt, arī ir jau tāds diezgan skaidrs, mm, skaidri norāda uz to, kā tad es varu saskaņot šīs dzīves reālijas manu iekšējo pasaulē ar, man iekšējo dzīve ar ārējām um, darbībām. Um, varbūt tās šķiet, kad ir ļoti vienkārši gribās kaut ko daudz abrīnojamāku, bet nē, tāda, droši vien jāsaka tā, uzticība uh, tam aicinājumam, uzticība tam, tiem pienākumiem, kas, uh, um, ko priestera uh, kalpojums ietver, ir, ir arī savā veidā tāds kā garants tam, lai, lai arī šī Eh, iekšējā vienotība ar ārējiem darbiem tiktu mm, nu, saglabāt, veicināt vismaz. Protams, skaisti ir lasīt šādas atziņas un domas praksē, kā tas īstenojas, tad tas jau ir nu, daudz arī citādiem aspektiem vēl arī atkarīgs, nu, un, un šeit es nedomāju tikai ārējiem tādā ziņā, ka pasaules uh, uh, kārdinājumiem, kā mēs mīlam teikt, un, un tādām lietām, bet arī no tā, vai nu, kā, nu viens, ar kāda mēs kā personības esam eh, un kāda ir mūsu, varbūt tās audzināšanā iegūtās kaut kādas lietas, īpašības un, un, un spēja, spējas un tā tālāk, ne, un kā mēs reaģējam uz lietām un, un izdzīvojam lietas. No visa tā ir atkarīgs un, un arī no tā, vai ir vajadzīgais atbalsts Eh, arī priestera kalpojumu veicot un dzīvi eh, izdzīvot, vai ir arī vajadzīgais atbalsts, jo mēs daudz runājam par to, ka priesterim ir jākalpo cilvēkiem, pie kā ir sūtīts, un ka tas ir jādara eh, vienotībā ar Kristu un tā joprojām, bet bet mēs arī lasījām par to, ka arī priesteriem ir vajadzīgs tāds atbalsts, gan savstarpējs priesteru starpā, gan ar bīskapu, bet nemazāk svarīgi ir arī ar Um, atbalsts no savas draudzes, no, no tiem cilvēkiem, kam, uh, kam tiek sūtīts kalpot, un ir labi, ja ir labas attiecības, un, un tad uh, savstarpēji var šo atbalstu uh, nodrošināt, bet, ja izrādas, ka kādi raksturi ir smagāki, vai draudžu locekļu raksturi, vai priestiru <laughs> raksturi, tad šo atbalstu, protams, jau ir kruktāk um, um, mm, nodrošināt, iegūt, saņemt, vai ne, vai piedāvāt. Un tomēr bez tā mēs arī nevaram iztikt. Galu galā, kā labais gans, mums, kā labajiem ganiem, eh, priesteriem, mums vajag arī censties īstenot to ideālu, ko esam aicināti. Tādajādi darot labā gana darbu, priesteri eh, mīlestības praktizēšanā atradīs pilnības saiti ar Kristu, kas nodrošinās vienotību starp viņu dzīvi un darbību. Šīs pastorālās mīlestības avots vispirms ir evharistiskais upuris. Ja? Tā tad atkal uh, uzsvērts uh, svētās mises, uh, uzsvērta svētās mises nozīme, būtiskā nozīme arī uh, šie, šie, šie aicinājumi izdzīvošanai arī tādā jautājumā, mm, kas skar tieši manu, manu tādu viengabalēnības veidošanu iekšējā garīgās dzīves un, un ārējo darbību saskaņošanu. Tālūk. Lai noteiktā veidā varētu pārbaudīt savas dzīves vienotību, priesteriem jāpārdomā, vai viņu darbi un ieceres saskana ar Dieva gribu, proti, cik daudz tas viss atbilst baznīcas sūtības evaņģēliskajiem principiem. Uzticība Kristum taču nav šķirama no uzticības viņa baznīcai. Uh, <clears throat> nu jā, un šis ir tas aspekts, kas, es domāju, kopumā tas atbilst un tas um, ir tā vērts, lai šo kā tādu vispārīgu principu ņemtu jebviens e, ticīgais cilvēks vērā. Tātad arī jūs rādījumi, arī klausītāji, protams. Bet, e, protams, šajā gadījumā tiek runāts īpaši tieši par priesterisko kalpojumu, un tas aicinājums vienmēr izvērtēt un um, izšķirt, um, kāda tad ir Dieva iecer, Dieva plāns, Dieva griba um, šajā kalpojumā. Un, protams, konkrēti, cik lielā mērā kaut kādas idejas, pastorālie plāni, kalpojumi, darbi atbilst baznīcas evanģelizācijas principam. Un savā ziņā norādot uz to, ka šeit dieva griba nav, nav kaut kādā veidā nošķirama no tā, ko baznīca konkrēti uztic un uz ko aicina. Ne? Mm, eh, nu, jāsaprot, kad uz ļaunu baznīca neaicinās, un līdz ar to mēs jau varam būt mierīgi, ka eh, kad eh, tajā izpaužas Dieva griba. Bet starp daudzām labām lietām, uz ko baznīca aicina, un varbūt tās, uz ko ar konkrēto pie, mm, priesteri aicina, vai konkrēto rādījumu arī klausītu aicina, jāsaprot, kas tad būtu tas uh, ko tieši es varu vis, vislabāk eh, darīt un, un pildīt, un, un kādā veidā es to varu vislabāk eh, paveikt un izdarīt. Un, un tas attiecas uz priesteriem. Tad, tad vienmēr būt vērīgiem pret Dieva gribu, uzdot šo jautājumu, kāda ir eh, šī griba, un, un arī apzināties, ka tā izpaužas arī caur konkrētu baznīcas, nu, teiksim tā, balsi. Nu, jāsaka, tā arī bīskapa e, kalpojumi, tas, ko bīskaps uztic un uz ko aicino, kur sūta kalpot, tas arī ir, to nevar nošķirt no, no, e, no nu, kā tiek dieva arī tāda aicinājuma konkrēt, e, konkrētajā gadījumā. Nu, atkal, vieglāk ir tad, kad tas saskan arī ar to, kā es savu kalpojumu iedomājos, redzu, ko es gribu un tā tālāk, un grūtāk savukārt tad, ja, mm, gribu kaut ko citu, kā tas, kas man tiek uh, piedāvāts vai uz ko esmu aicināts. Tā kā jā. Un pastorālās mīlestība, mīlestība prasa, lai viņi priesteri vienmēr strādātu ciešā vienotībā ar bīskapiem un citiem brāļiem priesteriem. Arī šis, šī, kā teikt, priesteru savstarpējā vienotība ir būtisks aspekts, lai, lai varētu piedzīvot arī šo tādu veselumu sava, savas kā sākumā minēja, iekšējās un ārējās dzīves tādu veselumu, viengabalainību, saskaņotību, ne? Kad, kad mēs arī attiecībās ar, ar citiem priesteriem, attiecībās arī ar bīskapu, izdzīvojam šo savu aicinājumu. Nu tā, ejam mazā muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un turpināsim šo sarunu, jau pievēršoties um, nu, tam, tām tēmām, kuras pieteicis. Tas ir um, tādām lietām kā pazemība un paklausība, celibāts un visbeidzot, protams, arī um, nu, nabadzība jeb attieksme pret uh, laicīgajām lietām. Bet tas jau pēc mazas muzikālas pauzītes. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un šajā um, dienas katehēzē runājam par priestera um, dzīves tādiem jau ļoti specifiskiem un īpašiem aspektiem, un tas ir par to, kā tad priesteris izdzīvo uh, savu dzīvi paklausībā, šķīstībā, jeb celibātā un nabadzībā. Un pievēršamies pirmajam no šiem aspektiem un runāsim par um, tādu um, lietu kā pazemība un paklausība. Um, šeit tas tiek pasniegts kā ļoti būtisks aspekts priestera uh, dzīvē, tad par to arī pārdomāsim, lasot Vatikāna otrā uh, koncilā dekrētu par priesteru kalpojumu un dzīvi. Un kas tad šeit tiek teikts? No tikumiem, kuri visvairāk nepieciešami priestera kalpojumā, vispirms jāmin iekšējā nostāja meklēt nevis savu gribu, bet tā gribu, kas viņu sūtījis. Tātad tā iekšējā nostāja, kas pareizā, vajadzīgā iekšējā nostāja, uz ko priesteris tiek aicināts, kad uh, nevis savu gribu īstenoju, nevis savu gribu meklēju, nevis tas, kas man visvairāk um, patiktu, bet tā griba, kas viņus sūtīs. Nu, un šeit jau, protams, jāpārdomā vispirmam kārtam ir par Dievu, kurš ir aicinājis kļūt par priesteri un kurš tad arī ir tas, tieksim tā, galvenais sūtītājs, bet um, es domāju, kad ir nenošķiram arī no tā, kā, uz ko bīskaps eh, šajā gadījumā aicina. Un es saprotu, ka tas varētu uh, mūsdienu cilvēkam izklausīties patiesībā diezgan mm, bīstami, kad tādā uh, tādā kaut kādā paklausībā mani uh, dzīvojot un, un īstenojot kaut kādas lietas, bet, bet šeit tiešām es domāju, tādā garīgā izpratnē, nevis manipulatīvi, nevis vardarbīgi izmantojot bīskaps, piemēram, savu autoritāti vai um, Ah, dažreiz ir bijis dzirdēts par to, kā, kā baznīca vidē izmanto atsauc uz dieva gribu tieši manipulatīvos un, un, un tādos sautīgos nolūkos. Tas, es domāju, šai gadījumā neatiecas uz šīm lietām. Ja kaut kas tāds notiek, notiek manipulācijas, kaut kāda piesekšanās aiz eh, dieva gribas eh, saucamās un tā tālāk, tad eh, pilnīgi noteikti par to ir jārunā, jāsaka un jānorāda, jo tas, tā jau ir vardarbība <laughs> garīgā, varētu tā teikt, lai cik arī grūti to varbūt tās ir izšķirt, bet, bet šeit, jā, te norādīts uz to, ka, nu, ir, ir arī tā robeža, kur, kur priesterim ir savā aicinājumā tomēr uh, Eh, jāpaļaujas uz to, ka Dievs vada, un ka viņš vada ļoti konkrētos veidos, un kad tas notiek arī caur, mm, kā teikt, priekšniekiem, tā skaitā bīskapu uh, starpniecību, Dievs vada un aicina uz konkrētiem kalpojumiem un, un, un darbībiem, darbībām, un kā caur to tiek arī īstenots tas, par ko šeit runā meklēt nevis savu gribu, bet tā, kas viņu sūtīs Dieva eh, griba svētā gara eh, plānu eh, šajos darbu, šajā darbā. Un svētais gars pārspēj cilvēcisko spēkus un gudrību. Arī to mums ir labi jāapzinas, kad mm, dažreiz varbūt tās mums pašiem domājot un, un spriedelējot par to, kā vislabāk būtu, mm, to nebūtu nevienmēr ir tik viegli izdarīt paļauties arī uz to, kad, kad svētais gars arī darbojas, bet man, man tā šķiet arī tādā nevis bezatbildīgā uh, nu, izpratnē vai, vai nozīmē, kā atkal, uh, diemžēl, diemžēl jāsaka, uh, ir, ir arī tādas lietas uh, redzētas un dzirdētas, uh, Kad, nu, svētais gars, lai svētais gars uh, to dara, un tādēļ es, piemēram, es negatavošos, uh, nu, ne, nu, piemēram, es sprediķis, svētais gars, lai dvešs kā gribēdams, un tāpēc uh, negatavošos tam, lai dvešs, nu, tā ir pilnīgā bezatbildība un, un nolaidība, nevis svētais gars, kas tajā gadījumā darbojas, vai ne? Nu, <laughs> nu es tā diezgan skarp šajā gadījumā esmu, varbūt, bet, bet Eh, arī citās, mm, ne tikai priesteru eh, darbībās, eh, to var novērot šāda veida, nu, nolaidību un varbūt es kādā brīdī pat ļaunprātību kaut kādā mērā un tā tālāk. Kad, nu šeit ļoti, ļoti uzmanīgi mums ir jābūt attiecībā uz šīm lietām, bet vienlaikus arī, protams, arī atkal gribas uzsvērt un uzsvērt un atkal uzsvērt, kad ir caur konkrētajām baznīcas, eh, teiksim tā, struktūrām, kalpojumiem, arī izpaužas tas, eh, kā Dievs vada mūs. Un dažreiz, nu, man tas var nepatikt, bet eh, tomēr konkrētais cilvēks, nu, piemēram, prāvests, viņam ir uzticētas tā uh, tā autoritāte kalpot, vadot draudzi, viņš būs tas, kurš pieņems tad lēmumus un, un rīcības. Vai, nu, piemēram, mēs arī radio, iecelt par radio direktoru, nu, mana atbildība ir par saturu, es to arī pēc labākās sirdsziņas cenšos pildīt, un tas nozīmē, ka, nu, kādam varbūt tās kaut kas nepatiks, bet, es domāju, jāpieņem arī, arī šajā gadījumā, uh, ir, ir kā kaut kādas lietas nenotiek tikai pēc um, katra rādījuma arī klausītāja gribas. Um, ne, ne. Un tas notiek arī, protams, visādās citādās jomās baznīcā un arī um, priesteri dzīvē. Nu, bīskaps aicina, sūta kādā kalpojumā un priesteriem var patikt vai nepatikt, uh, bet mums ir jātīts, kad uh, Um, mm, caur šo bīskapa tādu sūtīšanu, um, priesteru sūtīšanu kādā kalpojumā, misijā, arī izpaužas uh, Dieva mm, griba un Dieva aicinājums un, un, un tā misija, kas mums konkrētajā brīdī uzticēt. Nu jā, bet es saku, mm, šie, šie ir jautājumi, kas nebūtu nav tik vienkārši, vai ne? It īpaši taisa brīžos, kad, eh, eh, kad eh, saskaramies ar kaut ko tādu, kas mums varbūt tās pašiem nepatiktu, negribētos, un tomēr esam aicināti uz to darīt. Jo tad, kad jau viss ir labi un, un notiek tā, kā es esmu iedomājies, vai, vai labāk, eh, tad jau tā jau un tā nav problēma, bet eh, sākas jau izaicinājums tad, kad, eh, tad, kad kaut kas nesaskan ar to, kā es to esmu izdomājies, arī priestara dzīvē galu galā, nu, tā, tā arī notiek, jā. Un apzinoties savu vājumu, īsts Kristus kalps strādā pazemīgi, meklējot to, kas patīk kungam tā šeit tiek teikts. Tātad Kristus kalps strādā pazemīgi, meklējot to, kas patīk kungam. Nu, tas tāds jau, um, nu, es domāju, atkal prasa no priestera, kad ir gana spēcīgs, mm, garīgi spēcīgs, spējīgs arī eh, to tādu izšķiršanu eh, veikt, garu, eh, ja tā var teikt, ignāciskajā tradīcijā, tādu izšķiršanas uh, dāvanu, eh, kā teikt, aicinājumu veikt arī šajā gadījumā. Un, un tad, protams, apzinīgi pildīt šo pienākumu, šos uzticētos pienākumus. Priesteris itin visā ļauj sevi vadīt tā gribai, kas vēlas izglābt visus cilvēkus svētais gars. Tad jāļaujas svētā gara darbībai, kurš grib glābt visus, un, un nu, no mūsu puses varbūt tās, un dažreiz arī dzirdēts ir, kas man liekas ir arī tā ar, ar zinām gudrību, ka kāds priestēs saka, nu, nelikt šķēršļus dieva darbībai. Dažreiz varbūt tās cilvēciskā vājuma dēļ tas ir viss, ko es varu izdarīt kādā brīdī. Nelikt šķēršļus eh, tam, kā dievs vai kā svētais gars darbojas mūsu eh, vidē, mūsu uh, Eh, situācijās, un, un tas arī, es domāju, ir, ir labi, eh, kad, kad mums ir arī tāda brīvība, varbūt tās eh, ļaut, lai tad Dievs kārto lietas, un ar tais brīžos, kad, nu, kā jau es atkal un atkal atkārtojos, tais brīžos, kad varbūt tās šķiet kaut kas nenotiek pēc mana plāna, jācer, ka pēc Dieva plāna gan tas tādā gadījumā notiek. Šo gribu priesteris var atklāt un izpildīt savā ikdienas dzīvē, pazemīgi kalpojot visiem tiem, kurus Dievs viņu, viņam ir uzticējis saistībā ar saņemto uzdevumu un dažādajiem dzīves notikumiem. Nu ja, un šo Dieva gribu var atklāt tātad pildot savus, uzticīgi pildot sev uzticētos pienākumus, dažādos arī, dažādajās arī dzīves situācijās. Un tas varbūt tās ir tas grūtākais, ar, tad, kad mēs domājam arī ne tikai priesteriem, bet arī nu, šeit es domāju eh, jums, radio klausītāji, eh, kad to Dievu gribu, dažreiz mēs iedomājamies, kad ir kaut kādā mistiskā veidā atklājam, mēs tur atšķiram bībeli un tur izlasam to pantu un tagad mums tur viss sakārtojas un viss tur notiek, vai ne, vai, vai pēkšņi um, Eh, kaut kāda milzīga atsklā, atklāsme, atskārsme nāk par, par kaut kādām lietām un, un, un tādā emocionālā un spēcīgā veidā. Ja tādas lietas notiek, apsveicu, eh, viss vis labi, bet tas ļoti reti notiek, un tad mums ikdienā tomēr ir jāmeklē eh, tādi, teiksim tā, ikdienišķāki veidi, bet ne mazāk, um, nu, gribas teikt tā, uh, un dievišķi iedvesmoti veidi, tātad caur ikdienas darbību, eh, pildīšanu, veikšanu, eh, caur ikdienas uzdevumu un ikdienas situāciju risināšanu atklāt tad, ko tad Dievs, uz ko Dievs aicina un kā Dievs aicina mums, mums eh, rīkoties. Priestara kalpojums ir iespējams īstenot vienīgi visas mieses hierarhijas vienotībā, tātad vienotībā savstarpēji ar priesteriem, ar bīskapiem, ar pāvestu, tā skaitā ar pāvestu, lai kāds arī būtu pāvests, <laughs> ja tā, jāsaka arī tā var būtās. Uh, bet eh, pāvests ir ievēlēts un, un, un ticam, ka Dieva vadībā, svētā gara vadībā, tas ir noticis un paklausībā, tāpat tās arī eh, bīskapa, nu, eh, pāvests ieceļ bīskapu, un tur notiek atles, un, un, un, un jātic, ka tas ir process, caur kuru Dievs darbojas mums, mums un tāpat tās draudzē priestieris jāteic, ka bīskaps, ka caur bīskapa dievs darbojas un, un sūta to prāvestu, kurš varbūt tajā brīdī um, nu, vislabākais tajā gadījumā ir un, un vislabāk arī varēs palīdzēt un, un, un, un kalpot uh, cilvēkiem. Nu jā, uh, Tā kā, jā, uh, un šī vienotības, šīs vienotības vārdā paklausībā upurēt savu gribu kalpošanai Dievam un brāļiem, ticības garā pieņemot un izpildot pāvesta, sava bīskapa un citu savu priekšnieku norādījums un padomus labprāt un no sirds nododoties uzticētajiem pienākumiem, pat ja tie būtu neceli un maznozīmīgi, tā šeit šajā dokumentā tiek teikts. Nu jā, tas ir tas, es domāju, arī izaicinājums. Nu katram ir, arī priestariem, katram ir savi izaicinājumi. Kādam varbūt tas tieši šī paklausība būs tas eh, smagākais, eh, smagākā nasta vai krusts, kas jānes, vai ne? Citam varbūt tās tas ir ar celibānu saistīts, vēl kādam varbūt tās tieši ir saistīts ar, ar, ar mm, nabadzības, ja, nu jā, ar tādu Mm, laicīgo lietu izmantošanu. Nu, katram ir eh, kaut kādas mm, droši vien mm, lietas, kas ir, kuri vairāk jāpiestrādā, un, un, un kādam varbūt tās eh, šī ir tā eh, lieta, bet uz kur, kur mē, mums tiek dots tāds garīgs norādījums, kā mēs varam izdzīvot šo aicinājumu, apzinoties, ka Dievs tad arī mūs vada, un, protams, tas nozīmē arī šajā tādā uh, um, nu, paklausības garā priekšniekiem, bīskapiem, pāvestam un, un, un draudzēs uh, priesteriem, paklausībā arī priesteriem, bet kā es saku, un, un kad runāju par šo paklausību, šeit nevajadzētu nekādā gadījumā uh, saistīt to ar kaut kādām vardarbīgām vai manipulatīvām, uh, ļaunprātīgām lietām. Šeit tas ir tiešām kā pozitīvi uh, Ehm, kā, ehm, mēģinājums izdzīvot eh, autentiski dieva, eh, dieva tādu eh, misiju sūtību, kas ir uzticēta un, un izaicinoši, izaicinoši, protams, jā, izaicinoši, un tomēr redzam, kad tā dieva svētība var nākt pagātīgi tieši tad, kad esam atvērti uz šo, šo mm, nu, priesteriskās dzīves tādu aicinājumu. Uh, Šī paklausība, kas ved uz nobriedušu dievu bērnu brīvību, šī ir paklausība, kas ved uz nobriedušu dieva brīvību. Jā, priesteri mīlestības rosināt savu pienākumu izpildē apdomīgi meklējot jaunus ceļus baznīcas lielākajam labumam, drosmīgi piedāvātu savas idejas un darītu skaidri, zināmas savas uzticētā ganāmpulka vaidzības, vienmēr būtami gatavi paklausīt tiem, kuriem dieva baznīcā ir uzticēts augstākais pārvaldīšanas amats. Un šīs, šīs aspekts arī man šķiet ir ārkārtīgi būtisks, tādēļ, kad pa, tiek pateikts, ka uh, tā, tā paklausība neizslēdz, kad mums ir savstarpējs dialogs, kad arī priesteris paklausot bīskapam, kad viņš, viņš tomēr uh, arī aktīvi līdzdarbojas e, šajā pastorālajā darbā un, un dalās e, ar, ar, ar to, e, ko viņš ir piedzīvojis konkrētā dar, draudzē un kur cilvēkiem ir konkrēts varbūt tās vajadzības un dalās un domā, kā vislabāk var, var, var kalpot un, uh, Un, un kad notiek tā, tā, tāds dialogs, ka tas nav tāds kaut kāds gluži tāds autoritatīvs, e, varbūt tās kādreiz arī tā e, vajag noteiktos apstākļos e, rīkoties, vai ne? bet nu, kad ar baznīcu iet, ietvarā saka, nav demokrātija, bet, bet nav arī autoritārisms, un kad notiek šī saruna, un kad caur šīs, šo sarunu, tā tiek arī atrasti labākie risinājumi, uh, Eh, kā šeit labākās pastorālās metodas, kā viss eh, autentiskāk var kalpot eh, cilvēkiem, kam, kam pie kuriem esam sūtīti. Nu jā, tā kā tas aspekts arī, jo dažreiz varbūt tās paklausību mēs drusku pārprotam, neizprotam un uzskatām, ka nu, paklausība tas nozīmē, es nedrīkst neko runāt, neko teikt, bet tā gluži arī nav. Uh, priesteri, bet tāpat tās arī radio klausītāji, um, vai kā teikt, ticīgie, um, um, lai savās draudzēs, savās kopienās, kur, kur nu kur esam, kad tās ir tās attiecības. Tagad pāvis Franciska runā par uh, garīgās sarunu, uh, kā tādu, jeb sinodālo ceļu, kā tādu baznīcas, tādu autentisku, garīgu, uh, tādu piedzīvošanu, izdzīvošanu, ne? arī te skaitā, kas attiecas uz um, nu, lēmumu pieņemšanu, uz, uz plānošanu, uz rīcību, uz praktiskiem jautājumiem. Tad eh, šeit jau Vatikana otrā koncila dokumentā ir par to tiek runāts, ka mums ka mēs esam atvērti, ka mēs runājam, ieklausāmies, ka Dievs ar visiem nu, mums runā, bet vienlaikus arī apzinoties, ka beigu beigās lēmumu būs jāpieņem, un, un to būs jāpieņem tam, kuram tas ir uzticēts, kuru uh, baznīca ir aicinājis, kur, ja tā Dievs ir aicinājis, tas ir bīskapi, piemēram, mēs attiecībā uz priesteriem vai priesteri attiecībā uz draudzu vai pāvestu attiecībā uz uh, bīskapiem, uz baznīcu kopumā, un, un ar paļauties, kad uh, mm, svētais gars vada Eh, tādā gadījumā. Svētais gars vada un, un dod eh, to, kas ir nepieciešams, lai šais kalpojums tad arī viss mm, labāk eh, varētu īstenoties un izpildīties. Nu jā, bet, kā saku, tam visam ir vajadzīga liela ticība, jo bez ticības to būs grūti un liels klupšanas akmens var būt arī šajā, šajā gadījumā. Tālūk, skatos, ka mūsu katehēzes laiks iet uz beigām diezgan uh, daudz šeit tiek pateikts un, un, un uzrakstīts šajā dokumentā. Visdrīzākais turpināsim tādā gadījumā rīt ar pārējām lietām, ar celibātu un ar, ar napacību. Šajā reizē vēl tikai beidzamās domas, beidzamo domu gribu nolasīt pirms, pirms atvadīties, un tad šeit tiek teikt arī tāda atziņa ar šo pazemību un atbildīgu un brīvprātīgu paklausību priesteri top līdzīgi kristum Jā, tā kad runājam par to, kad otrs Kristus, svinot svēto misi ir otrs Kristus, vai kad priesteris, saņemot savu priesterības ordināciju un sūtīts kalpošanā, arī reprezentē eh, Kristu un kā, kā tas notiek, kad tur ir, piemēram, mēs ar tā eh, draudzes vadīšana, vadītāja eh, sūtība, kur Kristu, bet šeit mēs dzirdam arī ļoti konkrētu lietu, e, kad e, šī līdzība Kristum tiek iegūta arī caur šo paklausību, tādu pazīmīgu paklausību uh, nu, biskupam, ne? Ne, tātad eh, tiešiem priekšniekam. Un, un tā uh, paskatoties plašāk, kā es caur šo katehēzi aicināju arī jūs rādīju klausītāji darīt, ir, ka šis princips attiecas arī uz, uz, uz citu, uz plašāku paznīcu arī, nu, kad draudzēs, tas savā ziņā attiec arī uz ticīgo saimi, nu, kad, kad tie principi, garīgie principi, kas šeit tiek izklāstīti un runājot par priesteriem, kaut kādā Ehm, atkār, kaut kādā veidā, pakārtotā veidā ir arī eh, laba garīga prakse, ko ik viens ticīgs ir aicināts arī eh, ņemt vērā ehm, un, un, un, un censties īstenot savā dzīvē, atbilstoši, protams, atbilstoši savam eh, konkrētajām situācijām. Nevis tā, ka teikt automātiski paņem, ā, te tā ir teiks, nu tā tad uh, mēģināsim, bet atrast to veidu, kā šis tikums, paklausības tikums, pazemības tikums, tad var ī, tikt īstenots arī katra um, garīgajā dzīvē. Un, jā, priesteriem jo vairāk uh, šis pazemības un paklausības tikums ir kā tāds uh, ceļš uz uh, līdzību Kristu, Kristum, vai ne? Uh, Līdzīgi kā Kristus, kas ir mm, mm, teicis, mm, par kuriem ir teikts, ka e, kas atteicās no sevis, pieņemdams kalpu veidu, kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Un caur to arī e, varēja izpildīt savu tēva e, sūtību un glābjot e, cilvēci. Mēs nu, lieldienu laikā tikko nosvinējām Kristus augšām celšanos, un šajā augšām celšanās tādā garā arī mēs kā priesteri un kā e, ticīgā tauta, kā ik viens ticīgs cilvēks, ik viens kristietis esam aicināti to arī īstenot savā dzīvē bet atkal saku, mm, tā, tā, tā ir varbūt tās tā grūtākā lieta, kā šo garīgo principu vislabāk, pareizāk, autentiskāk, tad es konkrēti manā situācijā varu īstenot. Šeit lasījām par to, kā priesteri dzīvē šī paklausība un, un pazemība īstenojas, bet kā jūsu rādījuma arī klausītāji dzīvē īstenojas šis, šis, šie tikumi? Un kādas, kādas garīgās, kāds garīgais ieguvums caur šādu attieksmes veidošanu um, jums ir. Ne? Nu, es domāju, tas ir tā vērts, lai to uzdot, jo neba velti mēs par to runājam, ka tas nav tikai, uh, kā teikt, birokrātisku, uh, lai, lai veidot birokrātisku, um, nedomājošu, um, tādu uh, verdzisku paklausību, bet lai, lai tiešām tas nestu garīgu svētību um, gan priesteri dzīvē, gan baznīcas dzīvē caur šādu attieksmes veidošanu. Un, un tad ir tā vērts uzdot arī jautājumu un, un meklēt atbildi, kā manā dzīvē uh, tas īstenojas un, un kādu uh, garīgu dāvanu, kādu svētību caur to es saņemu, lai ieraudzītu um, arī šo mūsdienās tik ļoti kontrakulturālus um, principus vai attieksmes vai vērtības tikumus īstenojamies. Tālūk, bet uh, tiekamies jau rīt un tad gan turpināsim par um, pārējām lietām, kā jau es pieteicu šajā rītā, bet uh, diemžēl neuzspēju um, par visiem, visiem aspektiem izrunāt. Tad rīt turpinām ar celibātu un ar nabadzību, bet šajā rītā gan visiem lai skaista diena un tiekamies jau pavisam drīz. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!